A onda je ovdje autor naveo naveo stvari naveo stvari koje ne kvare abdest. <clears throat> Pa ćemo navesti. Kaže, ne kvari abdest. Jel imaš šta da ovdje pitat vezano za ovo? Mislim, znam da imate milijun puta nešto, e, pitanja, nego vezan direktno za ovo što spominjate. Ima mišljenje, znači vjetra, ako se ne osjeti onaj miris... Drugo je to priča, doći nam to, nije to osjeti, ne osjeti, to će nam doći posebno. Onaj, Mislim, ovo što smo pojašnjavali, ako šta nije jasno. Dobro. Dalje, sljedeće, kaže ono ovdje. Znači, pazite, ovdje je ovo oko čega glavnom uglavnom e, velika skupina učenjaka na tome da kvari abdest tako dalje. Znači, a onda sve spomenut će oko onih stvari koliko se razilaze učenjaci da li kvari abdest. Pa kaže ovdje, kaže lemsul eti dodir žene kaže ne kvari abdest. On je ovdje napisao ma la jenkududu, ono što ne kvari abdest. Kaže dodir žene. Kaže jer Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže e, e, u, be, klanja u svojoj kući klanjao noćni namaz. On je hadis na lehu bari muslimu, kaže, da rade en jesđude gameze a išete. Kaže, kada bi htio da padne na seždu, dodirno be išu. kaže e, li rudaha an meudi ljudi kada bi se ona sklonila svoje noge na mjestu gdje je padao na seždu, kaže prije su kuće bile tijesne, nije kod nas ovako široko. I kaže, pa bi ona sklonila svoje noge, on bi pao na sežu, pa bi se vratio i tako da, pošto je bio dugo na kjamu, ona ponovo ispružila i tako, poznate, ona hadis, u, tom istom hadisu ona rekla, ona ovaj, za ono kad negirala na hadis, da ste nas uporedili, ono što kvari namaz, kad prelazi ispred klanjača, pa kaže, šabehtumuna bil, bil kilab, humor kaže, uporijedili ste nas, kaže, sa magarcima i psima, na žena, kao ona negirala, to nije ona čula od poslanika sam To što ona nije čula, to znači nije, e, nije dokaz, jel, da to nije rekao poslanik sam sada, ali eto, ona je reagovala. Tako i spominje ova kaže, ja sam klanjala ispred njega, on bi mene dirnuo, prvo sam bila njemu ispred, znači, u pravcu kibli, bio u pravcu Kibli i klanjao prema meni, kaže, i, ovaj, i nisam kvarila namaz, moje ležanje ispred nije kvarila namaz, ima odgovor na to, ako uzmem da kvari namaz i da je, da je haram da bude žena ispred čovjeka, ima odgovor na to, e, to stanju kako ona bila, to je priča za sebe uglavnom. E, to je taj isti hadis, pojenta u tome. Znači, hadis je tefekao na lehi i kaže, ovdje navodi kuranski ajet, evo la mestu munisa i kaže, la mestu munisa, E, misli se ovdje lamest, iako u osnovi znači lems, znači dodirnuti žene, lame zna, ovdje su u kuranskom vajstu misli na džima, odnosno na, intimni odnos. <clears throat> odnosno on ovdje spominje, spominje te dokaze kojima dokazuje da dodirivanje žene ne kvari abdest. Ko je na to zato šafije? Šafije se izdvojili po tom propisu. Po njih, diranje žene kvari abdest. Znači, osoba koja ima abdest dodirne svoju ženu, neku drugu ženu, znači time pokvario abdest. Dokazuju s ovim, znači, s ovim kuranskim ajetom i sa slabim hadisom. E, sljedeće što ne kvari abdest, kaže huruđu dem min gajri se Kaže izlazak krvi mimo dva prirodna otvara. Što on, sma, što on hoće da kaže da ako krv izađe na dva prirodna otvara, da kvari abdest. A mi smo malo prije rekli ograničili da smo izlazak dva prirodna otvara, oni pet stvari. Za izlazak krvi na prirodni otvor, znači nemamo dokaz za kvari abdest. E, pa on kaže ovdje, znači mimo dva prirodna otvora, kaže, izraza krvi ne kvari abdest. Iako je većina učenjaka na stavu da izraza krvi kvari abdest. A među njima su i tako naše Hanefije, tako? Kaže, Lijene Umar salla وقد tu'ine وجرحه يسيل yasilu Kaže Omer radijallahu anhu znači kada je klanjao onaj namaz, sabah namaz, pa kada je bio ubijen od Lulaja Muđusija, kod ga je zbog, nakon toga Omer nije odmah preselio, nije umro, nego je klanjao, a krv mu je išla iz, iz, e, iz njegovih rana, tako došlo da znači kaže krvarla njegova rana on je klanjao kaže kane kane e, kane sahabe u sad lune fi jarahate ashabi su klanjali sa svojim ranama bili su u bitci u borbi i to se prenosi od nekoliko ashaba između ostalo Hasan al-Basrija prenosi, kaže da su ashabi klanjali tako, da su klanjali, a njihove rane su krvarile. Uglavnom, nema dokaza koji ukazuje da, da izlaza krvi iz uskog tila kvari abdest. Iako su naše Hanefije na tome i jako su žestoki po tom pitanju. E, dalje, e, ovo ovdje što malo prije spominje, e, šekel mu tvrdi sumnja, sumnja ono koji ima abdest, u hades, u tome da je izgubio abdest. Kaže, to ne kvari abdest. Na osnovu hadisa, Mutefekun alihi la sarif hata jesma sauten eu jeđide rihak. Riječ bilo o osobi kojoj se, znači hadis govori o tome, o osobi kojoj se pričinjavalo, pričinjavalo se da, da, je, da izgubi Avde sa puštanjem vjetra. Pa je poslanik sam sam rekao toj osobi, kaže ne treba, lajen sarf, ne treba da ostavi napušta namaz, sve dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. Dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. Vidjet ćemo ovdje, znači, vrlo bitna stvar. Ovdje se misli kad ima sumnju. Ali kad je siguran da je pustio, svejedno čuo, čuo ili ne osjetio miris, ako je siguran da je pustio vjetar, znači on je pustio vjetar. Znači nije uslov. Kad je, ovdje kaže kad je sumnja, sumnja da li, je izgubio E tad, je ibret u tome da li je čuo glas, da li je čuo glas ili osjetio miris. A, znači, ako je sigurno da je pustio, to nije više ibret u tome, ova jel pustio, pustio glas ili osjetio miris. Tako da vas tu ne buni. E, sljedeće ovdje spominje, znači ovdje sumnja, pojent ovdje navodi, znači da sumnja, da li izgubi abdest, ne kvari abdest. Mada ovdje nije trebalo na ovom kontekstu spominjati, znači uopće e, što će sumnja kvariti dalje navodi ovdje ono na čemu su Hanefija, to je kahkaha fisala. Šta je kahkaha? Hanefija, šta je kahkaha? Šta se uči za Hanefijsku? Šta kvari abdest? u njih i kvari, šta kvari abdest? Nakašljavanje. Kahkada, arapski. <laughs> ne, znači, ne kvari abdest, zato što je to došlo u slabom hadisu, jako slabom hadisu. E, kod Hanefija kvari još nešto i kvari abdest i namaz. Šta u namazu? Kaže, nas smiješ, kaže, nisam pokvario namaz nego si i abdest pokvario. Ajde, razumijemo da je namaz pokvario, ali što je abdest pokvario, to, to nam nije jasno. Uglavnom, ovaj, znači ispravno da to ne kvari abdest. E, znači ovdje smo spomenuli, on je spomenuo neke stvari, znači ima i drugi stvari, mnoge koji su spomenuli da kvari abdest, a nema dokaza ili je dokaz jako slab da kvari to abdest. Andalusam,